marka simore tati o ruttiito nder batirde to o tawi toon gorko gonduɗo e junngo maayngo wonnooɓe ɗoon ɓe mbatte makko hakkillaaji mumen ngam ƴeewde to tawi o jogori ko sellinde gorko o e ñalawma foftere hee mbele ina mbaawa wullitaade mo o wi'i joom junngo maayngo o ummo daro ɗo e hakkunde yimɓe hee caggal ɗum o wiiɓe mbele sarie men o rokki en ko waɗde ko moƴƴi ñande ñalawma foftere walla ko wadde ko boni ko dandude fittandu neɗɗo walla ko warde ndu kono ɓe jabaki o ƴeewiri ɓe kamɓe fo fitina tiit horagu mabɓe ngu mettini ɓernde makko o wi gorko o fortu jungo ma o fortigo tan ngo selli ɗone ɗon farise en ɓe jalti jooɗodi e wonanɓe herotɓe ngam fewjude no bardimo caggal ɗum yeesu ummi ɗon faydade weedu kañum e almuɓe mum jamanu mawɗo giwɗo galilei rewe makko jamanu mawɗo goɗɗo giwɗo yude yérusalem idume oto bangue yurdan e saraji tire sidon nani ko waɗatno ko arito makko e on saaha o wi almuɓe makko ɓe yo ƴewanmo laana haade diɗɗal ngal ɓittudemo nde tawno omo sellitanno yimɓe hewɓe wonduɓe musibbaji ɓe fo ulli e makko gam memdemo te so ruhuji tun wuɗi jiinomo diccantonomo gona e wullude ene mbiya koan wonbiyallo kono o furotono ɗi o wiya woto ɗi kaalan hay goto holi kanko caggal ɗum o ŋabboyta dow hayre to o noddi ɓe o wela ɓeen gari nootimo o suɓi heen sappo e ɗiɗo mbele ina takkomo o nela ɗumen yeeynoyde kadi o rokka ɗumen baawɗe rittude seyɗaneeji ko ɓeeɗo sappo e ɗiɗo suɓii simon mo inniri piyeere o yaaguuba e miñum biyeteeɗo yuhanna ɓiɓɓe sebeɗe ɓe o inniri bowa nder ges ɓee ɗum firti ko ɓiɓɓe rigaango andere filip bartelemi macca tomas yaaguuba ɓii alfe tadde simon gendiyanke o kañumen e yudas iskariyot jamfiiɗo mo o caggal ɗum o hooti galle diɗɗal baangal noon renti kadi haa kanko e almuɓe makko ɓe donki dañde no ɓe ñaamiri nden koreeji makko nani ɗum ngaranimo ngati ɓe mbiyatno ko alda e hakkille makko sariyankoɓe iwnoɓe yérusalem ngari haa ɗon ɓe goni wiide ko ben seɓol wonde makko ko on mawɗo seydaneji ɗi o riddinta seydaneji ɗi e nder ɗum o noddi ɓe o haalani ɗe ɓe tindi o wii holino seytane wawirta riddude hoore mum so laamu feccimo e hoore mum ngun laamu wawata ɓoyde te so galle feccimo e hoore mum on galle wawata ɓoyde nden noon so seytane yani e hoore mum feccima wawata ɓoyde gayni hay goto wawa nadde e galle gorko joom sembe heɓta ngalu mum tawa tongani jomum ko adi fof kono so tawi tongi jomum ha gasi ina wawi nawde ko woni e galle mum fof e gonga moɗo wiya on ɓiɓɓe adama ina mbawi yafeede bakkatuji mumen e jennoje mumen fof kono kala jennuɗo ruhu ceniɗo o heɓata yafuya ngati jomum waɗi ko bakkat ha abada o haaldi ɗum ko saabu aɓe mbiyatno o wondi koye ruhu tunwuɗo e on saaha yum makko e miñiraɓe makko worɓe ngari ndari to caggal galle to neli yo nodde o yimɓe heewɓe taarimo ɗo woodi mbiɗo mo arno to yumma e miñiraaɓe ma o jaabi o wi holi wonɓe nenam e miñiraɓam o ƴeewi yimɓe taariɓe mo ɓe o wi nenam e miñiraɓam nani ngati woni miñam walla nenam ko kala baɗowo sago allah